Oi, eu sou o Goku. Ah, oh, Japiraia. Tô tipo Jack Chan, ladrão. Tipo, tipo Ninja Jiraya. <laughs> Chun-Li! Chun-Li! Chun-Li! Você não vai liberar a Chuninha, Chun-Li! Chun-Li, libera a Shana, Chun-Li! Jaspion! Uh, tipo Ultra Mendiga! <laughs> é todas as japiranhas de plantão. Uhum. MC lá Comprei um vende pra lá na pra deixar ela japonesinha, tá chinesinha, de tão chapada, vou mandar ela sarrar na espada. Arega toma, saiu na vara, arega toma, saiu na vara, arega toma, toma, saiu na vara, vara, arega toma, toma, saiu na vara, vara, arega toma, toma, saiu na vara, vara ariga, toma, toma. Saia na vara, vara, ai. Sushi, sashimi, de vagabunda, taque-me, taque-me, taque-me, bunda, taque-me, taque-me, taque-me, taque-me, bunda, taque-me, taque-me, taque-me, bunda, taque-me, taque-me, taque-me, taque-me, bunda, taque-me, taque-me, taque-me, meu nome é Kakaroto e as japas que se segurem Vou dar Kamehameha no meio do seu rabudem Rabudem, ha, ha, rabudem, ai, rabudem Vou dar Kamehameha no meio do seu rabudem Dá Kamehameha no meio do seu rabudem Ha, ha, rabudem, ai, ai, rabudem Então dá rabudem, ai, dá rabudem toma, saiu na vara. Arega toma, saiu na vara Arega toma, saiu na vara vara. Arega toma, saiu na vara vara. Arega toma, saiu na vara vara. Sushi, sashimi, de vagabunda, taque-me, taque-me, taque-me Taque me, taque me, taque me, taque me bunda, taque me, taque me, taque me bunda, taque me, taque me, taque me, taque me bunda, taque me, taque me, taque me bunda. Meu nome é Kakaroto e as japas que se segurem vou dar kamehameha no meio do seu rabudem. Rabudei, ha, ha, rabudei, ai, rabudei, bota kamehameha no meio do seu rabudei, da kamehameha no meio do seu rabudei, ha, ha, rabudei, ai, ai, rabudei, então dá rabudei, da dá rabudei, ai, ai, MC lá Oi, eu sou o Goku.